Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. Ezinago maitaturik, Michel Etxeberri kantariak plazaratu duen eh, azken diskaren eh, izenburua dugu, agorrila disketxarekin, eh, etxaun iruri bezala ezagutuagoa dugun Pierra Bordazarre olerkaria e, omentzen duen lana argitaratu duain zuzen ere, eta lanunen inguruan mintzatu nahi genuelako, Michel Etxeberri dugu gurekin, kaixo arratxaldean? Bai, agur, mila esker zori. Zer moduz, Ba, puske bat e, eh, kataguarekin manan zure aldian oso ondo. Bai, Irak, ikusi dut, iruro eta bete berriak dituz, ba, eh? ez, ez dut ageri? Bai, ez, ba, Baditu begitan apirinan lehenian egina ditu, hori egia da, eh, apinan lehenian, hola da. Iruro eta urte bete berriak eta bai. ogoi tamabi urte dara matzazu Bai, nola demora pasten den, eh? Gelitu nintzen latu inta seian, eta gero beti kantariz. Nola hasi zinen, kantuan? Bo, badakizu hori, hori eh, zen izama intuen Bazen orduan e, e, irati bakarra zen eskolda hauetan eta maite barne biziki ezagutua eta adiski denuen. Tak, errantzatan behar nila kantu zaizan eta behar nila kantatu pilotari miltzara hori zo, nola pelotan nintzen danik, hama urte nintuen eta beti horretuko niz, ataratzeko plazan kantatu nuen pilotari miltzaga. Hasta pena hori da, mhm. aspaldiko historioa, biztan da. Bai. Ordutik eh, amaik abentura biziko zenituen, eh, bai. irakurri dudanez, diska berri honi begira, ba. eh, austura nabaria eginez aurreko lanekin, eh, zure sustai erroa komendu nahi izan dituzu diska honekin? Bai, zenta, agunt eskoldu naniz, eta eskora dun ere, eta ejan eskaltzare nahi bauzu eta hori ideala da heleta gani sortzez eta biztan da ene herrian, sortegian ene eta bizi eskora eta ora iakte eta ora ie eskora dutala le, lengua ere maitena eta lehen biziko bos diskoak eskora ziren eta gio nola ibiltzen miz buska badenetan nahazte handan eta egin dut, baina biztan da, nahi nola berriz etorri ene sustraietarat. Mhm. Pozik, argitaratutako lan Bai, segur baiet. Bai. Segur. Ta hori lehenbiziko aldea dut eta alde horrekin, horik zarautzeko eta donostiko dia, eta hori za da enetzat berritasun handia izan dela. Bai, eta aurkeztuko ditugu, eh? inguruan eh, dituzun musikariak eh, bai. zurekin batera, Miren Fernandez izan baita. Miren, ba, bikote hanitz, hori zarautzeko kantari xoragarri bata, eta bera nik galdin miren hariko ziren eta segur pozik zen eta asko bikote badira. Uh Eta beste... Antson zahazu hori duzu, hori de hori de zarautzeko, ikarariko musikaria, mm, tokatzen ditu ez dakitzumat instrumento, zinez musika, musika du be baitan, eta xorarriko musikaria eta eta gina kantaria. Eta hori denen eh, gidatzeko, Josean Martin, hori ere biziki ezagutua da. Bai. Nik hori eskutatu ditut, euritan blai, uh, eh, eurita mantaidea, gambara taldea, eta musika hori entzunez, joan izt horiek buruz, eta de horike oso pozik zegoela. Mm -hmm. Ba, maitza entzunen dugu, eh? ondoko minutuetan eh, diskauntako hainbat kantu entzunen ditugu, eta ba. etxaun iruri, omenduna izan duzunez, bai, bai, etxaun iruri kantuarekin abiatu duzu. Bai, izan dut suerte, uh, etxaun iruri ezagutzeko doidoia, hori zen doni banegaraziko plazan, Egan ba, menturaz hoita hamar urte pasa, igandea, zen pesta undi babazen donieneko plazan, eta ordian roze iria gapesa, ezagutzen nuena, salgiseko erretorzen. Eta ezagutzen nuen roze iriak zentaene profesora zen Azpaneko kolegioan. Eta jantzen, oh, Michel, etorri! Eta zer hau da etxahun iruri. Oh, jakiza zuen eposa, etxahun iruri. Zenta, noketzuen ezautzen etxahun iruri, famatua, famatua. Egina du ere, erdaraz egin ditu kantuak. Eta erdaraz asintzenean kantariz, Lehen biziko titulu eta izen Le Cloche de Mon Village, kantu hunki gerria zinez, eta hori ere, etxa hon iduriena, eta gbistan da lefetu moleon, errubian ez dautzen da, gaitzeko kalend, talendua zuen etxa hon eta badut suerte ahondia adiskide izateko behar seme Semiak latu bi urte ditu, eta emaztiak rozet, izan izaiek nikusten eta diskoaren emaiten dila hamar bateun, eta pentsa lorietan diren berezi mhm. dut hasteko. Ba, entzungo dugu etxaun iruri kantua, eh, bai. Jose Idiarten hitzekin. Ba, eta e, zan etxak musikari famatuaren eh, musikarekin. la xoile pilotari Gauzi e mailek koblakari, Artetan ere laborari Isu amen zetan ari Horra nori zantzide Etxa hon ilori Gano handiko poeta eta zoinen maitagari. Etxa hori hori, siberoko lilia, maindalenako maserati, egaldatu txori kantaria. Ziruzua rapiztu, jeizare lehiria. Ziruzua Zinago maitraturik Euskal Herria Euskal du nahi nintz lege Euskal zine Zure denbora nari baitze Zibero koxe ordian zinen hasi Bazterren harotzen Bekan dizugu ikusi Txori bat hain gora helzen Etxa hori, hori, Zerako maxerati eraldatu txori kantaria Ziru zuarra jeizare leiguria Ezinago maitraturik yuskaderia nago maitazuri Euskal Herria Hortzen zundu etxaun iruri kantua, Michel Etxeberriren azken diskan aurkitu izango zuen eh, piezetariko bat, eh, zure ogoita zortzi garen bai. diskoa da. Bakizu zen buen gogoan kantari kantu de moran, Etx, biztan da Salvador ez dut du, Tu bai. pelekoa, eta orai, haren kantuak eskolegi guzi hartua du, eta Enetzat, siberu antzen hori, txagun, uste duk biek erreunkaberian ezan ezazke, diferentak biztan da, kantu hau, entzudon hau, zomei demora murian, jakbalu, jakbatzen malu eskoalegi guzia, oso pozinitazke. Mm Zuetan kondatzen dut. <laughs> e, etxaun, irurik zerrekarri zigun? Zenako olerkaria genuen? Etxaun, e, ere, bazuen, aniz talendu, eta mm, talendua bazuen naturala, eta jendiak, semiek errandau, jendia estudiatzen zuela, eta jendian arau egiten zuela pertsua edo kantua. Eta biziki fite helduzakon espirituan. Kantuak emaiten du, usua amentsetan ari, ahtetan ere laborari, hori jose diaktek e, ezagutzen zuen ongi, eta beti amentsetak ari omentzen beti karkulan, mhm. eta pentsa zeateraten zuen. Amar kantu bildu dituzu dizkan. Bai e, nola izan dautak eta zer ekarren nahi? Ba, konfientzi egin dut eta Josean Martini, zenta bak nuen konfientzi. hori, badira kantu asko ezagutua jadanik, prima de, eh, ba, eh, badira goizian argi hastean hori ere duzu. aduzu, dutre bilen heriotzean, hori ere etxaunen aduzu, asko kantuak, bana jale berritasun bat, eta disko horta badut eta sustenguat, biziki handia nola gaiten duzu le parrain eskoraz, baduzu izbat, nik egin sustengu. Eh? Sustengu le parrain ez dakit nola gaiten den. Aita bitxe? Eh, ba, eh, hori diferenta da, zentzu hortan, Pierre Paul Berzaiztu zuen etzat referentzia ah, haundia, bai, bai, bai. haundia eta adiskide eta mm. pentsa arek grabatu daut sustengu hori, eta oso pozinago hortaz ere, aspaldiko adizki da dut eta enetzatu tozu referentzia ondia Pierre Paul Bersaitz. Mhm. Amarkantu bildu dituzu ezagunak eh, gehienak eta gehienak ezagunak, bai. moldaketetan eh, indarra jarri bai. Badira, anitz instrumentu, hor gaitu du, la biela gu, ez dakin lagiten den, eh, em, em, titulu hortan, hori enoen ez da ardura aditzen, lehenoko instrumentuak banan berritasun horrekin, eta usteut berri zeldu den moda hortarat, mm -hmm. eskualkantua ere. Baintzun, freskura bat. Freskura bat, ekarri nahi izan duzu. Bai. Mm, entzungo dugu kantuz izeneko... Ah, hori ezagutu da, ba. Bai? Hori, hango talde batekin egiten dut, baziren bost, kalta, kantari, horik ezarautzeko gazte batzu, kantuz hori duzu, nola kantu sortu naiz, kantu bizi, kantuz nahinuken bizi, baina hoktan, demorak eganen du, hori mendiak, mendiak kantua da, kantuz. Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi Kantu zigortzen ditut nik penak iesi Kantu izan dudano zerbait irabazi Kantuz guztura ditut guziak iretsi kantuz ez duta beraz ziltzea merezi. Kantu ziragan ditut, gau ezaregun ditut, gau eta geguna. Kantuz zekarri ditut, Kantuz eta lana. ditut, grinak eta lana. Kantuz Kantuz biltzen induen aldeko laguna Kantu zeman dauztate Kantu zeman dauztate Obra gabe famak Kantu hartuko nauia Zeruko jaunona Kantu zeman izan du Kantu izan du, zonbaiten berria Kantu zatxe Kantu zantzeginekin egan ez egia Kantu zegin baititu Kantu zegin baititu Usua frontoia Kantu zaitortzen ditu Kantu zaitortzen ditu Dene bekatuia Kantu zeginen ditu Ni penitenzia Kantu zegin gero Kantu zegin eskeroz mundu jan sortzia Kantuz egi behar dut, kantuz egi behar dut, ontsala ziltzia Kantuz emaiten badau, kantuz emaiten badau, jenkoa grazia Kantuz idekiko dau, kantuz idekiko dau, sampierre katia Kantuz egin dezada, zeruan dezada, zeruan sartzia Zehonezate izela izenia Kantu zene lagune Kantu zene lagune Arturik ailia Kantu zariko zaizkit Kantu zariko zaizkit Nure gantzatzia Kantu zango utziko Kantu utziko Diotet mundu Kantu zaditen beti Nita zorontzia tu sadi tendeti nita sovoitzia Bukain arte. Ba, hori, pim, pim, hori, gazo, bizi bai. finitzen da, bakizo, ba, ba bai. ala, dena kalkulatia dira. da, bai, et? dena entzun berda. Hori, mendiak zen hori, biziki, hori, sekulako kantuan dana badu egina Jose Mendiak, eta sortzez aldudeko zen, eta bizi izan da Montevideo guaien. Mm -hmm. Sekulako kantu badu. Bai, eta zuk ere, aldi berean eh, esango dugu, ba, sortzi bilduma ba. argitaratzera ino iritsizarela, orain goz, eh, pilotan ere aritutakoa, eh, ba. lau aldiz e, frantziako txapeldun izan bai. zira pilotan. Bitintan abortzian taula, Pariseko Olimpian ere kantatu duzu? Ba, bi aldiz, bi aldiz. aldi bat eta e, utzi dut orta, askin. Nahi dut eusko Eta eusk, estatu bat ez ere joan zara, maiz? Estatu, amala boliz izan iz, Kalifornian tan ebadan. Eta leheni pelota, eh, leheni kanta, kantariz, oitu inta ama seian, hango piknik, kafamadia, piknik erreten dute, kermesa bezala, San Francisco, Ferno, Bekesfil, Los Baños, Txino, eh, uh, muri denetan, dugi beharretxik in prinsimazu, Itu inta oita, Eta, eno hita amagurteiken nuen, eta lehen horretzapena, gero izan izede pelotako. Pelotako bihiru aldiz, nik tatuz, eta norekin joan, eta norekin eta geho, ba usteo aldiz izan izan, eta joan den urtean izan izan, Argentinan. Semana Nazional Basker gaite dute, Argentina mauzu populazionetik lauetai bat, lauetai bat izena sustraiez eskual, eskualduna da. Mm-hmm. Pentsi mazu, lau eta bat hori agitzeko da. Eta soratu izan ez, joan urtean pasaditu amostegun, San Nikolas de los Agoios, hori urte guzti egiten dut pesta handia eta aurten magde plantan nabana, enitxo egiten ala urten guan. Hainbeste bidai eginta, eh, kantuan arituta, bai. pilotarako ere joan zarelarik, eh, pilota eta kantua oinarrizko bi pilare direla zure bizitza? Ah, ba, segur, ba, eskuala, nolaz, eskuala, eldu nizan, izan dut, pelotane, eh, e, eh, pilotare asko titulu izan ditut, e, eh, urgineko prestetan haitu naiz, asko aldiz ere, bata kantari ere, pensi mazu, somaito eta geho geletun nintzen, eta eskua, eskua min haundia, eskua txarra nuen, eta erri bat gelditu gelitu nintzen eh, latan horian hola, enuen segitzen ahal pelota. Uh -huh. dut bat trinketa, bat frontoia, bat eskerpareta, Eta hori eh, Robert Dufour orai eta hausapesa dena Mila Franco hausapesarekin, beti eta adiskide eta lagun berarekin hasi dut. Mhm. Eta mm -hmm. bat, bat ikaragarria badaukat epelotako araizez iraizituko ituinta amagian ez zinen soktua biztan da Niz, nintzen Frantziako eskualegi ipagaldeko selekzionian nahi dut Frantziako selekzionia bano eta ano eta ordean ano eta zen frontoia donostian eta orai du izena atanotua, Ordian botatu zuen beburia asutan, Josepa Elosegik. Eta gu hanginen ordian. Ordian hantzen elkaudio. Er, general Franco ordian hantzen bere maztiarekin. Eta gora Euskadi askatuta sutan botatu zuen Josepa Elosegik. Eta bada kantu famatu hori. Josepa Elosegiri hori biziki ezagutua. Etzen hil mementone, eh? gero gero xego hiltzen ospitalian. Hori ez dut ahazten lan, hori ere. Mhm. E, kantuak zer ekartzen dizu? hori jende ezagutzia, eta ba, biziki gustu dut, iduriz diote talendu puxka badutela, bestek egiten dute, ez du nik egiten hori, eta hori maite bagen etxik jantzen, mana zu kantari zaitu, zu kantari zaitu. Eta gero, batek bestiak harriz eta bankuan ari zaniz, eta hamar bat urte, eta gero bankuan hartu nuen, eratu inta seian, e, urte bat gelitzen halitzen ez, egiten frantzese, unanez zabatik, urte bat hutsik, ikusteko hartzen nuen berriz banko kolana, ala segitzen nuen kantariz. Eta, uegan egon, ene ez barkatu, segitzen da kantariz. Badut, pena nahi bazo ez lehenago utzi, bedi bankoa. <laughs> Hola da. Ez da berriz kamietzen al. Ala ere, ibilu da uparoa izan duzu? Ba, ba, eta kantua kaniz borta ideki daut. Aniz borta, eta biztanda kantuarekin ezagutzutzen la jende asko, eta bon, bizi hola da, eh? Mm Nik espanu jendeki usten nitezke ongi. Ba, beste kantu bat, bai. Anderia gogorarik. Ba, hori bikote bat zu, bai. Miren Fernandez bost txora garria Bikote bat. Anderia gorarik zaude leioa zure senara begerra dago frantzia Ura handi jinditeken den artian Eskutaritzat harnezazu saietxian arra behera bada frantzia hau izan oso Frantzian eta Espainia Aieta errekin geleterra guzia Andere derrik ikusi zaduteieta Zure parerik etzen denebegietan Baurra, eh? Michel, Michel Etxeberriren azken diskan entzun alizango zen beste kantuetariko bat jarri dizuegu, ezinago maitaturik deitzen da bai, bai. diska. Bai, ezinago maitar biztan Euskal Euskal Herria. Bai, Euskal Herria gaitu, Euskal da Euskal Herria Euskal gaitu, <laughs> E, gora araziko ditugu ondoan izan dituzula Miren Fernandez, Antxon ba. eta Josean Martin. Bai. diskarako laguntzaiek izan dituzu, kontzertuetan ere zure ondoan izango dira? Ba, ez dakit, nahi, ikusi, duriz badu EITB-ekin, Euskal Telebistakin badu hageman, batzu badu, manan, ez da izanen, ezen da diferenta da hori, eh? Baina aterako ba segoa. Uh izango da ba. Lana, lana bada iteko, eh? Bai. Ez da heldu, eh? Kontzertuak eskainiko dituz ordan. Iduriz, iduriz. Iduriz. Denborak, eh, ba, ez, denbora itxun behar Ba, ba, zue laguntzarekin dena posible dira, denak. <laughs> Agenda irekia duzu erdan. Ba. Ez duzu datarik orain guaz? Ez, orain mementuz, ez. Orai badut, eh, badut eh, anitz eta ikusteko jende, nola bilbontagin atiko, eta orain, zaiko dira ongi, bali, ongi ongi joanez, Gero berda bada, lana egiteko bada, eta ez da egunetik egiten, diskoa gauza batuzu, salbu hori gauza bera emaitia publikoari diferenta da, mm -hmm. agun diferenta da. Bai. ez? Zer nahiko zenuk ez? Zer eh, nahiko zenuk ez hau eh, holtza gainan, gainean, taula gainean eh, aurkeztu ba, Euskal ba, Herriaren ba, egin, ba, edo ba, ba, ba, zer moduzu? Ba, ba. Hori ziagelitake. Hori nahiko zenuke. Ziagelitake. <laughs> bon, demora ejanen du, Demora ejanen du. Eh? Uh Agorila desketxearekin plazaratu duzu? Ba, ba, agorila Eta gero, badira asko kontaktu beste, beste presunatzuikin. Eh? eskunta ezke. Uste du mundu zabalea joan den hori, eh, world music enakien itzertzen, world music hori, munduko musika, bai. hokta eh, eta joan omen da, ez ni okupatzen. Iduriz badu suertia, badu, ba, kepaule, badu behar dena naiz disko horre joeteko eskunta diaspora bazku mundu guziari buruz, mm -hmm. iduriz, eh? Ba, hori bakoitzago lana ez da enia hori, ez da hori. Estatu batutara iritsiko da orduan. Aba, ah, segur bai, ez da mhm. Argentinara eta Uruguai eta biztan da, seguro, ba, ba, ba. Mhm. Bai, internetekin ta denak egiten adira minutian. Bai. Eh, hainbeste bidai eginta eta bai. publiko bat duzu ere estatu batuetan? Ba, asko, dago, ni Kalifornian badut, ba, ba diferenta da, eh, leheno kantuak, lehenoko kantuak, e, nini argitu Argentinan, Buenos Airesetan ibinitzen oain berritan, ene zautze dute, denek ezautze eperra kantatzen dute, mm. Salvador ezautze dute, jeiki jeiki eitzikoak, hango gaztek nola ikastoletan ibiltzen dien, somat kantu badakiten, baratze bat, bier pier izena, hori, sekulako gazteriak mundu guzien ezautzen duzte, hortan argitua izaniz, argitua izaniz, eta menturaz, agian, etxaun ezagutua izanen da, erronka hortan, agian mm. ba. Horregatik, eh, orkesten dituzu lanak, Bai, biztan da, seguro, ba. Guai, teknikarekin denak egiten aldira, eta world musicortan sartzen da, eta ba, badut, eh, aski, hor badia kantuak handeria gorarik, eh, hori, eh, nor kantatzen aldu, eh? Eta, geho, bada, beste kantu bat, bizik gustatzen zaitena, xarame zira, eta badu beste kantu bat, hori, aparte dena, nahi nuke eskualerri guziari eskaini, hori, otoiz bat zu otoiz batuzu Maria Basko. Eta hori e, kantaten zuen e, jandena dau oksitaneko kantari bat biziki famatua dena. Eta errantzautan, Michel, hori irlandese batek kantatzen du, irlandesez ez biztan da, inglesez, korsikar batek kantatzen du, korsaz biztan da, hak berak janek egiten du oksitanoz, eta eni mando bildupena, itz, itzulipena barkatu, itzulipena egiten da ba, e, nola egiten da, frances, e, eh, adaptazio, itzulipena, gaxi zolokzano azkenekoari zordiot. Mm -hmm. Eta hori Maria Basko Euskaraz otoitz bat da. Argi Ziaren zirinta Azken horren Maria gaurkoa ama Maria petikoa Mendigorrenekoa Maria bidekoa Itza zabalekoa Guziz begiralega Agorra, gorro y María Posetan negareta Izan gurezat María Maitasun dena Maria hainestia graziaren alba Biotza txagarria atxega betu bena Zeruko ben izarra samurta Maria osoki emanak

konsolatzailea sendagile gona jenden laguntzailea bakegarren maria baia erran duena bizigaren maria amodiozko argia egu berrikoa Auschwen, entzun dut. Bai, bai. bai. hori, hori oso eta bilboko da, lehen oskorriko kantari bat hori, bai. asko adiski dut horren boza biziki gustatzen zait, eta bertzaldi bat egite madu, bat espero beste bat egin ezagun, nahi dugu ergin pahtu hartu. Fran ze boza, bai. ze aberastasuna, berotasuna. Eh? Laguntza ugari izan dituzu, izan dituzu. Ba, ba, laguntza asko, eta xoratuak ziren, zenta egia gan aldia zuten, eta orai aira bertze bat imerdi, bera, e, goaz, goazen batxe batxe. gina, gazuk ustean egin duzu, hor bauzu asko musikari, ez da ize dena betan hori, estudian bauzu zometa hiru, beste hiru gehio, biolinak, arpeta hori denetai bada. Salbu, orain berri jiteko zuk eganerat, eskualte revistarekin badu hagemana baditugu egiteko simple simplea eh, Josean Martin gitaran istan da, mhm. miren kantari izenekin eta antxon zara zua pianuan badute usai aurik eh, eskualte da, simple simplea beste gizabat egiteko kantori edena. eman kezun bat? Ba, ba, ba, ba, asko ba, bat manu gehiago, ba, ba, ba, uh -huh. ba iduriz, iduriz, iduriz. Heie dira okupatzen, eh? heie, <laughs> heie dira okupatzen. Ba, ba, hortxe, beraz, eh, bai. zure diska, eh, hogeita ogeita sortzi garrena dela ba, errandugu. Ba, Randuz, orain ere badituzula proiektu berri batzuko. Ba, ba, ba eh, no, <laughs> beste naz finitzen da, dena, ne, ni hola, amentsetai gari dizpiska bat, eta nahi nuko oita amagetara ditu, hori jenkoak nahi badu, batakizu. Eh? Ezin zara geldirik egon. Ez du maite geldik oitia. Ez, enoi, eh, eno, atzen, enema sekretan, zen bazten da, iru egun eta e, e, en, behar dut. En, e, izan iz, bezio kontaktua maite dut eta gara jarte suerte dut hortaz ba. Mhm. Eta berriz egiten dut, zuen beharra badut disko hori ezagutarazteko. Benturaz badut beldura berantztegi ginden, berantegi ginden, berantzegi ginden. Baina estilo hoktan enoen oia arte honek egiteko. Hori, mhm. agun diferenta da netzat ba. Ezagutarazin nahi duzu diska, Kontzertuak emateko. Bai. Zuzeneko hori ba, ba, maite duzu ere. Ba, biztanda. Ni hotaz biziniz, eh, disko saltzia bano gio biztanda hori importanta dela, zenta kapitala badu disko horrek asu, eh? Ez da, hori, simple, simplea. genenik eta kontzertua ditut. Eskunta ezker hori da beti hori eh, hori izan da. Leheni kontzertuak. Mhm. Eta kontzertuak kantuak ezak putarazteko biztanda. Bai. Entzungo dugu azken aurreko kantu bat, bai. oraindik denbora baitugu. Ba, zoin hautatu duzu zuk. <laughs> zoin hautatu zuk. eskaintzen hau zut. <laughs> Egia, eh? Bai. garria zira, zenta hori zinez egia da. Ba, esker. Bai, zinez maia. Ba, bosgarren eh, beraz, entzungo dugu diskako. Mi esker. Xarme garria zira eder eta gazte Ene bihotzak ez du zubaizikahan maite Beste zenbait bezala ote zira libret deskontziaz dudarrik ez nuke. Xuri gorri azira arroxa bezala, profetak ere dira, mintzo hola, hola. Arra eranan basinu korpu zagorrela Iduriko zinuen zeruko izarra zatozki placer duzunea Nehorki kusi gabe iluna barrega lagun bat badukezu joaite hori deka arke zait tu tranquil i on seca Adios bera sorrai ene arraroa Hori dela medio erritik bagoa Bihotza tristegetan kesuan gogoa beti jarrai iretzai zure amor zure diskan hitzartze bat irakur dezakegu Pierre Paul Bertzaitzek idatzia. Ah, bai, bai, bai. Irakurriko duguna. Irakurriko duguna, bai, bertan dio, eh, Michel Adiskidea, Leister plazaratuko duzu zure hogeita zortzigarren diskoa, itzel, amarkanta zure aitamek ikasi mintzaira sakratuan, kantua initz ezagunak izanagatik, moldak eta berriek eta zure interpretazioak emaiten diote berritasun eta freskura, Zure azken opus hau ezinago maitaturik eh, deitu duzu, eh, titulu hori bera mintzo zaiku, mundu dorpe ontan hain dugulakotz maitasunaren egarria, eta zuk urte zurte munduan zehar lekuan lekuko isa, izaniatu duzu mezu edar hori Euskal Nortasunarekin batean. Gora zarre Michel eta luzaz e, segi hola. Biotzean duzun laguna. Ui, ui, ui. Ba, entzaiatuko noiz, egonka horretan izaiterat, ez da ize. Mil esker zuhori azteko. Bai, ba, Piozpol berzaitzen itzartzea zure diskan, amarkantu beraz, aurkitu izango ditugu e, agorrila disketxearekin ezak, itzerbait goitu nahiko zenuken? Ez, ez, eh, asko jendek ikas kantu horik, zenta eh, kantu xeharri baute ere beritzean beharra, xeramegerri ez hori, no kantatzen dugu ez da bizik hori ere kanto polita zait, iduriz, eh? hori dut zinez eskual kantoa en zentzu zazteko. Mm -hmm. zertako ez duk utzi eboza, baina hori diferenta da, xaramegarri azuzu oiukatzen han, rameiti, behar egiten duzu. E, kantu guztietan laguntzaileak izan dituzu inguruan, e, zergatik autu hori? Ba, hori entzutun eta euritan mlai eta eh, gambara entzun dut eta izkotan entzun dut eta egan agogilari hori entzudia eta iratian eta aba ah, hori egantzatan agogilak hori ene txentuk, hori kiten halduk eta gero eh, gomitatu ditu bere, bere bulegorat, etorri dira bai onarat, eta nire hanitzan hoiekin, eta gehoin du, iten aldiuk edo ez du, eta ek adoziren, eta ni bezema ado adoziren, hoktan jostura eginda, beste bestena etzen posible, mm -hmm. etzen posible, ma hori kasu, e, bertzaldekoa dira denak, banan, hak, hangoak eta hemengoak denak euskaldunak hori zego. Hori ere aberastasun bat baita. Ba, uste dut, uste dut baietz. Bai. Eta eh, ez dizut galdetu, baina hogeita zortzi diska eskutartean, bai. zinek, ba. bat autatu barko bazenu? Hau, ba, azkena. Bai, bai, lehen bizikoa, aspaldikoa nean egin arazan horrekin, etxe begian agun diferenta biztan da, gazten nintzen, eta be, diferenta, oso diferenta lui berretxekin, hasta estepenekoa, eta hau dudarik gabe, hau, bai, ba, segun. Osongi, ba, guztionekin gelitzen gara. Bai, eskerrik asko zuri. Ze anturekin buratuko zenuke. Detrevil, are, hori etxa honen adelakoan, honen horretan, detrevilen heriotzean. Azken hitzak, bakatu. Horita <laughs> bera, bai. adibidez izan onge. Mil esker zuari eta aurrera. Erri olatzage lantzen arriz, dolure gabe gorrainitarrat. Otoitzen bat utzin ezak, Ene gazken adioen egiterra. Hori bera da denen historia. Heiuak bardin zen handi txipiak. horren gaineko gure pasadia. Ene jaurregi parre gabekua, I altxatuz banian fiertate, Gitani garran den haine bernik elak ez nian uste. Hori bera da denen historia, Eriuak bardin zen handi txipia. Lurren gaineko gure pasadia Oi basaberua mia garria Bortiz eta mendiz ingiraturi Ostetan begiztatu zitien Irgi girekin terraza hiltari Hori bera da denen historia Heliuak bardin zen handitxin ezazu lotari Ene ondotik baratzen direnez Izan ez nadiela jahatzeri Hori bera da denen historia Eriuak bardin zen handi txipia Zeren ilusio bandera da Luren kaneko gure pasatxia Hori beradan denen historia Uak baldintzen handi txipiak Zeren ilusi hone bat bera da Luren gaineko gure pasajiak Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.